sukcesa prezento de historio de la Esperanta literaturo en Prago. Unu el la autoroj de historio de la Esperanta literaturo gastis hodiaŭ en sukcesa literatura kafejo ce la Esperantista klubo de Prago, urbocentre, je kelkaj pašoj de la fama ponto de Regio Karolo. La convenon presidis la loca club estro doctoro Tomáš Břicháči. En plena salono professoro Silfer en conduce clarigis la signifon cae la celon de historio de la esperanta literaturo, cies amplexo cae profundezo igis gin meriti du el la tri cefai literatur premioi en esperantio facte samiare, ecce en la sama monato, julio 2016. La verco, quio atingis la trian represon de la unua Eldono, en nur du iaroi, faricis same grava, quiel pif, au pag, sur la librobreto de ciu homo consideranta esperanton culturlingvo cae nenur helpa planlingvo la debato havis largian spazon cun interesai demandoi. Inter alie, signoro Jindrich Košťálek, kiu utiligis la libron dum siai studoi ce la Universitato de Poznano, demandis ciu effective existas autonoma originala literaturo au prefere oni parolu pri multai esperantlingvai contribuoi al naziai literaturoi. La respondo de Samideano Silfer relatis al paralelo cun alia literaturo. Existas verkistoi classeblai kiel parto de la itala literaturo, kai aliai, exemple italo svevo el triesto, kiui estas italolingvai, pli ol italai beletristoi. simile, Rosbach, povas esti Norvego verkanta en Esperanto, astata unu el la Norvegaj lingvoj. Sed certe old ne estas pli ol Skoto verkanta en Esperanto, kaj Satmari ne nur hungara prozisto. Signorino Jarkamala enketis pri la libroj, kiujn nepre literatur emulo legu en Esperanto. Se temas pri la traduca genro, la du referencaj classicajoi, per la tradukoj de Kabe, respektive Grabovski, kaj infero en la versioj de calociai. En la originala literaturo, post la dua mondmilito, restas poezie nesuperita la infana raso, kaj proze grava vojaĝo al Kazohinio cae machin mondo. La tute cerpita stoko da exempleroi curiere sendita al Prago attestas la sukceson de la vespero.